ta ba tunda amarya ta tare aka yi sati guda bata ga ango ya shigo ba sai ta tashi ta bi shi sai ta tarar da shi yana sallah sallah yake yi ta zauna sai kwalliya ta zauna tana jira ya gama sallah bai gama sallah ba dai sai da aka kira as-salat gobe ma da safa ta zo ita azumi yake da daddare zo sallah yake da safa azumi da daddare sallah sai ta haƙura sai zamanta a haka sai babansa a bin al'af ya ji labari cewa faɗansa tun da aka masa amarya fa bai saurare ta ba to da aka sai ya zo ya same ta yace ce yaya me yake faruwa ta ce ai ɗanka tun da na zo bai saurare ni ba me yake yi sallah da daddare azumi da safe kaga ba lokacin ta kenan to da aka sai tafi ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji ɗana tunda na masa aure baya sauraron amaryar kullun azumi yake kullun kuma da daddare sallah yake sai manzon Allah ya sa aka kirawo shi yace me ya faru yace ai ya rasulullah kullun sallah nake kullun kuma azumi nake annabi ya ce a'a wannan ba daidai bane kullun kai sallah kullun kai azumi a'a ita kai azumi irin na annabi dauda mana kai yau ka sha gobe kai yau ka sha gobe da da farko ce masa ka dinga azumin kwana uku duk wata kai azumin kwana uku sha uku sha hudu sha biyar ita aya mun kada ita to an kai ukun na ayi talatin Allah zai baka man ja'a bil hasanati falahu ashara amsalha idan kai azumin sha uku sha hudu sha biyar kowane azumi ɗaya Allah zai ninka maka shi goma ka dai samu talatin ɗin da kake so ita a shi ya masa kaɗan annan sallallahu alaihi wasallam ce to kai azumin kwana ɗaya ka sha kwana biyu ita ya masa kaɗan ce to kai azumi yau ka sha gobe shine irin azumin da annabi dauda yake yi ita ya masa kaɗan ce a ba sama da haka kai azumi yau ka sha gobe kai azumi yau ka sha gobe duk wata kayi azumin kwana goma sha biyar ka sha ruwa kwana goma sha biyar ai yayi daidai haka a habbu siyamu ila Allah kenan siyamu dawo ita to mu zo maganar sallar dare kuma ita ya kake sallah da daddare ita kullun nake ce a ai yadda ake sallah din an kai kullun din amma kai kai bacci ka huta kai sallah kai bacci ka huta kada duk daren gaba ɗaya kai sallah da aka kai bacci rabin dare kai sallah rabin dare ko kai sal bacci a sulusun farko kai kai sallah a sulusun karshe nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa gyara yace game da qur'ani fa yace kullun nake saukewa annabi yace a kamar da shi wata biyu biyu yace a'a ya rasulullah ya mun kadan yace to wata daidai yace ya mun kadan yace to sati biyu yace ya mun kadan yace sati to duk sati kai sauka yace ya masa kadai ce to kwana uku yace ya masa kadai ce to ba sama da kwana uku to wannan sahabin da yake wannan ibadar shi ba a nuna shi an ce dan aljanna ba ya ga an nuna wani mutum an ce dan aljanna ne sai bi shi gida ya je ya same shi yace manzon Allah ya nuna ka sau uku yana ce ma dan aljanna ni abin da ya kawo ni na farko mu yi abota na biyu kuma mun san samu matsala da iyalaina dan bai gaya masa ya ga ibadarsa ba dan kowa baya so ya ga abin da ake a boye dan sai ya ga kamar ya zama riya sai ce wani dan matsala muka samu da iyalai na shine na dan kaurace na zo nan zan dan kwana biyu yace to ba komai ashe shi ya zo ya kalla ido ne ya ga yaya wancan sahabin yake tasa ibada ya kwaikwaye ta ko shi ma an ya taho masallaci annabi zai ce to ga wani dan aljanna ma ya taho sai ga mutumin nan ya yarka abi ya kwanta sai rena dan raka'a biyu aka ce masa dan aljanna sai ce to watakila gajiya ya barin bari sai ga kuma me zai yi gobe ma ga yayi raka'a biyu ya kwanta sai ya tashe shi yace bawon Allah abinda ya kani gidanka na ga manzon Allah ya nuna ka so uku ya ce kai dan aljanna ne to shine kwadayin wannan damar da ka samu yasa na biyo ka gida ga yadda kake ibada an kwaikwaye ka ni ma ko na samu wannan certificate na aljanna to da na zo na ɗauka tsayawa kike kai ta sallah kai ta sallah sai gari ya waye sai naga kai raka raka'a biyu ka kwanta to me sirri ne sai ji ani haka nake kullum ne raka'a biyu in kwanta ije to sai me kuma me kake ko bayan wannan to gabun ba sallah farilla ce muna zuwa fa ji ani a jam'i ba sai wannan ma mu ma muna yi meye wannan sabo ita to ni dai abinda na sani ban taɓa kwana a zuciyata ina jin haushin wani ba tun da nake ban taɓa kwana a raina ina kulla da wani ba in ma mutum ya min laifi kafin ya nemi afuwa ni sai ce na yafe masa kai a wata ruwayan ma an ce ta yake in zan fita sai ce ya Allah duk wanda ya cuce ni yau kafin ya cuce ni na ya ce masa ka kaji ni yadda nake wannan samun girgiza kai ce a ah, to ai eh, lalle akwai matsala <laughs> ba kowa bane wannan irin wannan mutumin da haka muke kai yanzu baka jin kwashin kowa a ranka duk wanda ya maka wani abu daga halitta ka zuwa yau ka yafe masa na'am baka yafe ba wannan shi ake kira salamatu sadari to sai wannan sahabi girza kai ce lalle mutum yana iya haddace qur'ani ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi amma bai koyi wannan halin ba daka wannan shine sirrin da yasa aka ce maka kai dan aljanna ne tun kafin ka mutu ba yawan sallah kafi kowa ba ba yawan azumi kafi kowa ba ba yawan karatun qur'ani kafi kowa ba a'a ka da mutane masu mai kyau ce ba ka da wani mugun nufi dan ka samu ba abin da ya dame shi wa irin hasadan nan kaga abokin ka so ka yana ta ciniki yayi mota yayi gida yayi bene yayi amarya yayi waye ka ji wani abu a ranka baya ji shi irin ya hasada hasadan nan da ya ta ketan nan ka dan ji dan mugunta mugunta ka ji dan wani sharri sharri a ranka shi baya ji ba ma ya ji kwata-kwata ba ma ruwansa da kai balle ma ya ji wani sharri tare da kai shi ta kansa yake in kai masa abu kafin ka ce ya hakuri sai ya ce tun a gida ka ce mai a gida tun a gida na yafe wa kowa ni ba ruwa na tsaya ɓata lokaci da wani ba ce to wannan shine sirrin da yasa ka samu aljanna to wannan kuma a ƴan uwantaka ta musulunci ai ba wani abu ya ba kowa ba bai ba kowa komai ba amma ko bai ɗau alhakin kowa ba shine an ta kufa sharraka anin nas manzo Allah yace ka kare sharrin ka gabarin kowa kowa ka zauna da shi lafiya kakkai wa kowa sharri sai aka ce to ai ana mun da ma dole a yi ma amma kai kakkai idan kai akewa kai kake da alhaki kenan kai kake bin bashi in kuma kai akewa kai kake yi kai ake bi bashi wani kuma zai iya cewa to ai malam na fatu da wannan hali sai a ta cuta ta domin ni ina yadda na bi wannan halin ai makoci na da abokin kasuwanci na da sana'a ta da ofisi na da siyasa ta da jam'iyya ta da gurin zama na shi ba zai koyi da wannan halin ba da haka kullun ni za ta cuta sai ce ai dama ba kowa ke iya wannan halin ba cikin mutum dubu da kirka samu daya shi yasa shi ma ga sahabbai a makaranta amma aka nuna shi aka ce shi dan aljanna ne ba dan ya fi su karatu ko ilimi ba kai ruwayoyin ma ko sunansa ba su kawo ba sunansa ma ba sani ba so da wani shahararre ko fitaccen mutum bane amma ya samu certificate dan aljanna saboda wato yan uwantaka ta imanin nan da manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya dabbaka wannan to mataki na biyu ma ka soma dan uwanka irin abin da kake so ya same ka na alkhairi ko idan alheri ya same ka ka yan wa yan uwanka Imam Ahmad ya rawaito hadisi a cikin Musnad an fita yaki sai aka ji wasu sahabbai guda uku rauni aka zo aka kwantar da su kowa yana cikin jini baja-baja kowa yana shurin mutuwa a cikinsu sai ɗaya daga cikinsu ya ce ruwa a kawo masa ruwa zai sha sai na kusa da shi ma yace ruwa sai na ukun shi ma yace ruwa da aka kawo ruwan aka ba na farko an dago kansa za a tallafa masa ƙarye isha ruwa sai ji na kusa da shi yana ruwa sai haka da bakinsa ya toshe bakinsa ya nuna wancan an ji an dago wancan ana ƙoƙarin dora masa ruwan sai ji na gabansa shi ma yana ruwa sai shi ma ya haka da bakinsa sai nuna wancan a fama gagin mutuwa suke kowa yana bukatar ruwan amma wannan ya ji na kusa da shi yana nishi shi ba ji na kusa da shi yana nishi sai aka koma kan na ƙarshen an tallafo na ƙarshen za a bashi ruwan kafin a bashi ya cika sai aka yi maza da sauri aka dawo kan na biyun shi ma ya cika aka yi dawo kan na ukun ya cika duka uku ba wanda ya sha ruwan ku duba yadda mutum mai magagin mutuwa a cikin kura a cikin jini kuma yana jin kishirwa yana bukatar ruwa amma ya nuna dan uwansa yanzu da za a kawo fiya wata guda goma sannan ku tara ne a gurin to za ka ga wanda aka fara mika sai ya ɗauki nasa ya ajiye tukunna saboda kai ya rasa saboda wannan shine aqidan wasoso aqidan son kai aqidan wato in samu kowa ya rasa aƙidan in jifa ya wuce kaina ya samu me ya fada kan uban kowa haka ake cewa wannan ba aqidan musulunci ce in gemun dan uwanka na cin wuta shafawa naka ruwa kai ka ji kalmar ma bata daidai ba in gemun dan uwanka na cin wuta yanzu gemun Allah Allah ya kiyaye ya kama da wuta to wai sai in shafawa na ruwa yanzu wannan musulunci ne ai inda gemun ya kama da wuta a nan ake kai ruwa to wannan karin magana ta saba musulunci kuma irin ta muke rayuwa a kai sai a ce hannunka ba zai riɓe ka jefar ba ka yanke ka yarba kuma ƙarya ne ana yankewa ana yarwa don ma a samu lafiya har kuɗi ake biya wa mutum ya biya kuɗi a yanke masa kuma ya gode ma wanda ya yanke masa ɗin domin ba a yanke shi ba sai ya bi jiki to wannan duk ba tarbiya ce ta musulunci saboda kun ga yadda sahabbai suka kai matakin wannan matakin Abdurrahman bin Auf ya yo hijira daga maka ya zo Madina sai manzo Allah ya sauke shi a gidan wani sahabi ana kiransa Sa'ad bin Rabi'il anfari da ya sauke shi a gidansa ya kawo masa ruwa ya sha ya kawo masa ruwan wanka ya kawo masa abinci sai ce to yanzu fa ka zama dan uwana kaga yau muka fara haduwa da kai amma manzo Allah ya hada mu yan kwantaka ka zama dan uwana kai bako ne kuma yadda aka saba bako a ina ke sauke shi a shago ko a zaure ko a sitiro sai ce to kai ba bako ne da zai tafi gobe ko jibi ko gata bako ne da ka zo kenan to shi yasa nake so mu shawara da kai ni ina da mata biyu ina da gida ina da rumfa a kasuwa to matan nan guda biyu zan sa su leko ta taga ka nuna wacce kake so sai in sake ta dan kai in ta yi idda sai ka aure ta kai ba ka samu mata sannan gidana zan tsaga shi biyu ka ɗaurabi ka sa mata kan ɗaurabi in sa mata sannan mu je rumfata ta kasuwa da jarin da rumfar mu raba biyu ka zauna a rabi kana kasuwanci in zauna a rabi ina kasuwanci sai ka ce tatsuniya to da za mu iya wannan ne in ma muka ji wani garin suna yi duk sai mu kaurace mu koma can saboda cin banza yanzu wani alhaji aka gani a saudiya yana ya shiga layin sabil so ne ke ce masa haba alhaji kai da kake da arziki kai ma ka yi mana ta ce zai babban za ma'ana maimakon yayi zuciya ka je ka tarar da wani ya ɗauki nauyin masu azumi gaba ɗaya yana ciyar da su sai kai zuciya ka bugo waya kai masallacin nan na kofa gidana a je maza maza a dinga yiwa abinci ana kawa na ga inda ake neman lada makota na kowa sai buhun shinkafa a kai masa ɗaya da na sukari ɗaya da na madara katar ɗin madara ɗaya ɗaya kafin dawo me kunya wannan zuciyar wai ma sai shiga layi ana karɓar sabil saboda haka wannan abun ba daidai bane ba hali bane na musulunci wannan fa a abab yan uwantaka kenan ta musulunci to in ba mu iya kaiwa matakin farko ba na mu wanke zuciyarmu ba mu da hasada da keta da mugunta da sharri akan yan uwan musulmi mu kai matakin da zamu iya raba abin da muka mallaka mu ba wa yan uwanmu wani shashi ba to ina muke da kuma makamin da zamu fifita yan uwanmu akan abin da muka samu akwai wata kabila ana kiransu ash'ariyun abu musa al-ash'ari shine shugabansu sai suka fito da wata al'ada kama ce duk masallacin nan mu daga kabilan ash'ariyun muke unguwan mu daya sai shugaban kabila yasa aka tara su baki daya ce na fahimci wasu tattalin arzikin su ya kare wasu kuma tattalin arzikin su ya tashi to mu fito da wata al'ada mu dinga hada abin da muka mallaka duk shekara ana rabawa domin marashi isamu daga meshi meshi ita yadda marashi sai suka yadda da wannan shawarar sai manzo Allah ji labari ga abin da suke yi kowa sai ya fito da dukiyarsa gaba ɗaya a tara a guri ɗaya sai kuma a shiga layi a raba kowa sai ya shiga kasuwanci mai dubu ya taimaka wa marashi shi ma an gutsuri nasa an tada na wancan kuma saboda tsabar gaskiyarsu in mu yanzu wani sai ya ɓoye kamar yanzu mu ce a rufe bakin masallacin nan a caje kowa a fito da duk ko abin da ya mallaka mu tara a nan a raba daidai ko a gwada ne in ka biya Allah yanzu wani ko sisi ba ba a jinsa wani ko ba za a rasa dubu biyar ko dubu shida ko bakwai ko goma ba amma yanzu wani ko sisi yana na yana tunanin ba an gama sallar nan juma'an nan ya zai iya tafi gida da ɗari biyar a hannunsa amma ba a sani ba ko ba zai faɗa ba ko ba za a gane ba wani ya yi sa ya kwalle ya zo masallaci yana na yana gaya wa Allah Allah bayan juma'an nan fa akwai matsala ko ɗari biyar Allah ka hore mun tafi da ita gida amma ba sani ba su zo da aka yi suka fito da wannan abun suna yi manzala ba shi ya sa su ba amma da ya ga mai kyau ne sai ce fahum minni wa ana minhu waɗannan ni ne su su ne ni waɗanda annabi ya taɓa gawa haka a duniya kaɗan ne ba ce fahum ma'i wa ana ma'ahum ba fahum minni wa ana minhum me ma'anan minhum na zamo ɗaya daga cikinsu sun zama ɗaya daga cikina to da abin da manzo Allah yake so kenan al'umma ta kai wannan matsayin da ba a ga tabbanin yan uwantaka a tarihi irin wannan ba to sai wasu suka haura haka ma yanzu muna mamakin haka ko to wasu haura haka annabi ya bako sallallahu alaihi wasallama sai wani sahabi ya ce a bashi shi ya tafi da shi gidansa aka bashi wannan bako ya tafi da shi gidansa sunan sahabin abu talha matarsa ummu sulaimi sai ce mata na zo da bako daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce kash yau ku an yi rashin sa'a abincin da ya rage mana ba shi da yawa in mun dafa ma ni ba zan samu ba kai ba za ka samu ba sai dai ƴaƴanmu ne kawai yau za su ci sai ce ta su ma ƴaƴan ba za su samu ba yau abincin na bako ne shi kadai ta ce ya zan yi da yaran to ce ki je ki kwantar da su ki dinga girgiza su kina girgiza su har ya dauke su ki sa bargo ki rufe su a bawa bako abincin su to ba koya za a yi ba koya ci abinci bai ga na ci ba bai ga ka ci ba sai ce mu shirya plan yana na cikin hadisin bukhari in kin kawo abincin kin aje a gaban bakon to ki bi ta gefen fitila sai ki sa kafa ki shure ta in ta faɗi fitilar ta mutu sai ki ce za je ki kunno in kika tafi da fitila sai ki zaman ki ni kuma zan in ce tunda fitila bata zo ba bismillah bako a cikin duhu ne zai dauka ina ci shi sai ci abincinsa shi kadai ni sai kwana da yunwa ke ki kwana da yunwa ƴaƴanmu musu kwana da yunwa sun yi wannan abun ba wanda ya sani sai Allah shi kansa bakon ya dai ga an ka masa abinci bai san me ya faru ba bai san mai gidan nan ya ci ko bai ci ba Ya'yan gidan nan sun ci ko basu ci ba yaran gidan nan sun ci ko basu ci ba shi bai sani ba ya ci abincinsa ya nak ya wanke hannunsa sai kwanciyarsa da asuba ya tashi bako suka yi alwala suka tafi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa masallaci bayan sallah asuba sai manzo Allah ya kira wani abin sai ce ajiba rabbukum mimma sana'atum laylata yace abinda kuka yi wa bakon nan jiya Allah ya gani kuma yayi mamaki kuma ya muku godiya sai bakon shi ma yake tambaya me aka yi jiya shi kansa bai gaya wa annabi ba Allah ne ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka yi sai baba yake ta me aka yi jiya Nan da an kamun abinci an kamun shimfiɗa na ci wannan kuma dama abu ne da an saba haka ake wa bako me sabo a ciki har za a ce an yi mamaki jiya an ga ce abin da ya faru abincin da kake shi kadai ne abinci a gidan mai gidan da yunwa ya kwana uwar gidan da yunwa ta kwana ƴaƴan gidan da yunwa suka kwana kai kadai ne ka ci abinci kuma bai gaya masa ba in mu ne wani yau wani haka a cikin ce da sabai ce kasan ku abin da ya faru ba ko ko dai ya ce ya gode ma ya gaya masa ko a kasa abin da ya faru jiya ta ai jiyan nan wato ai ni ban ci komai ba haba mai gida ai ban ci komai mata ta ma bata ci komai ba ya'ya na ba ci komai ba kai kadai ka ci ka amma na gode wallahi ka amma wannan ai ai an kyauta wallahi to ba ga masa ba shi ma shi ma sai da Allah ya faɗa da ba dan Allah ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ya gaya masa ba har abada huwa ba za mu ji labarin ba irin wannan abin da sahabbai suka yi wanda ba faɗa ba yana nan da yawa ba zai kirgu ba to fa wai musulunci suke yi musulunci muke yi wai inda suka shiga muke so mu shiga da irin wancan musuluncin da irin wannan musuluncin kai yanzu abubakar yana aljanna saboda ya bada dukiyarsa ya ba lokacinsa ya ba ransa ya yi kaza ya yi kaza ba za su kirgu ba kashi aka ɗauke ka kai ma ka wula ka aljanna kuka haɗu da shi ce kai mai kai ka shigo ni kawai wallo na aka kawai <laughs> kaga akwai matsala shi yasa manzo Allah ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'ata Allah ghaliya inna sil'ata Allah aljanna yace wanda duk yaji tsoro abinda zai yi shine ya buga sammako ya fita da wuri wanda ya fita da wuri zai kai inda yake so da wuri ice ku saurara kadarar Allah tana da tsada ita kadarar Allah hajar Allah kadararsa ita ce aljanna faman zuhuziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur wanda duk aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna ya rabauta rayuwar duniya ba bakin komai take ba wannan za mu tsaya muna fata abinda muka faɗa Allah ya samu koya ko kakade mu dinga gwadawa kada wani ya ce to yanzu mallan yana nufin shikenan ni ma sai ce kawai wani makoci na ga matata ga ayata a ba eh to kan mu kai bu mu kai nan ba gaskiya ni ma ban kai ba duk ba mu kai ba to amma abinda za mu kwatanta wani abu kullu abinda ake faɗa da wuya mu kamo sahabbai gaskiya sun mana nisa da yawa to amma halayen mu ya dinga gyaruwa ɗabi'o'in mu ko da abu ɗaya ka ɗauka aka ce wane in dai amana ce to kai mu'amala da wani ko a ce wane in dai gaskiya ce to shi a nan ba wasa ko da yana da rauni a kaza kaza amma a babun gaskiya shi ko a ce wane kun alƙawari da wane kuka alƙawari eh to a to baya saba alƙawari to ka dan abu ɗaya mai kyau ka tuffatu da shi ka tsaya a kansa har jama'a su maka shaida da shi mukai wannan kai kana da amana wanda yana da gaskiya wanda yana da mutunci wanda yana da tausayi to in muka haɗu da mai tausayi da mai mutunci da mai gaskiya sai mu dinga haɗa mutum ɗari suna ta da mutum ɗaya irin sahabi inda za a sa mutum ɗaya sahabi ya wakilta mu sai mu tura ɗari Da mu ce da mai gaskiya da mai amana da ku haɗu guri guda ku yi abu kaza in amana ya zo a sa wancan in gaskiya ta zo a sa wancan in kirki ya zo a sa wancan in tausayi ya zo a sa wancan sai mu haɗu mutum ɗari mu ta da matsayin mutum ɗaya irin na da in muka yi haka mun yi kirki amma a zo a ce duk garin nan ba mai amana ba wanda za a ce ka kawo a bashi kuɗi ya rike da da su lafiya muna da problem a ce kowa kai alkawari da shi zai saba akwai matsala kowa ya maka magana ba tabbas gaskiya ce ko ƙarya akwai matsala ko a kasuwa aka ce wanda ne ya gaya ma kyale shi makareci ne an zubar ma da kima to Allah ya sa mu dace الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن استن بسنته الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص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 وسوء الخلق وقساوة القلب والبخل وضيق الصدر والكذب والخداع والحسد والرياء والغيبة والنميمة والجبن فقد نهى الله عنها فليس لها مكان في الإسلام عباد الله المصدر الرئيس الذي يهوي أسس ومبادئ الأخلاق الكريمة ويأمر بالتحلي بها هو القرآن الكريم فيه منهج قويم وتوجيهات إلهية لبناء البشرية عامة وأفرادا وأسرة ومجتمعا ودولة نحو الصلاح والكمال ويبين الله تعالى في عدة آيات بينات مزايا الأخلاق الكريمة ووجوب التحلي بها ويحذر من الخلق الكريه ويبين سوء عاقبتها كما أن الأحاديث النبوية الصحيحة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم العاطرة بستان حافل بكل ما ينفع الناس في الحياة الدنيا والآخرة فيه الإشادات والتوجيهات التي توجه البشرية نحو الخير والفلاح لقد تضمن الإسلام شرائع عديدة في العقيدة والعبادات في سلوك الفرد والجماعات كلها تهدف فيما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 mana suka rikice mana suka lalace mana rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce madubi ga rayuwarmu ita ce hanya ga tsiranmu ita ce mutuncinmu ita ce makomanmu duniya da lahira gwargwadon saninmu da riƙewanmu da fahimtar mu da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon imanmu da martabanmu da mutuncinmu kenan a idan duniya tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi nisa da karanta shi a nan za mu ga abubuwan mamaki za mu ga abubuwa masu ɗaura kai za mu ga abubuwa masu amfani waɗanda za su saita su inganta rayuwanmu ta ɗaiɗaikunmu da rayuwanmu ta gidajenmu da rayuwanmu da matanmu da rayuwanmu da ‘ya'yanmu da rayuwanmu da maƙotanmu da rayuwarmu da abokanmu na sana'a da wannan ne kowa zai san mutuncin kansa